16. juli bliver en tør og solrig dag, men i den syd- og sydøstlige del af landet bliver det mere skyet. Vi får svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Välkommen till Danmarks röst med programledaren Mikael Jalving. är Danmarks röst som direktsänds från Radio 24 Syds studio i den danska huvudstaden Köpenhamn. Lyssna på FM via radio24syd.ek eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Danmarks röst är programmet där svenskarna får diskutera alla de tabun som svenska medier inte kan eller kommer att beröra. Välkomna programledaren Mikael Jalving. Sverige är ett speciellt ställe, ett land i förändring, snabb förändring. Så mycket får man säga efter de första 14 programmen under rubriken Danmarks röst. Väl är det inte Danmark som pratar, det är mig. Det är mig som har fått givet det privilegium att ringa svenskar som tycker att något är ruttet i kungariket Sverige. Igår diagnostiserade Johan Hakelius den dominerande svenska självbild och beskrev de ceremoniella och rituella roller som spelas i det offentliga politik och kulturdebatten i Sverige. Det handlar mest om allt av tillhörighet, det vill säga om att tillhöra rätt grupp och om att prenumerera på denna speciella finhetsfaktor som Hakelius skisserade. Låt mig citera från någon Facebook-kommentarer vi har mottagit. Thomas Lundbäck, Hakelius sammanligning mellan Japan och Sverige är intressant at der er tale om en ceremoniel ceremonialisering af samfundet eller offentligheden, hvor man i Japan er bevidst om det ceremonielle, men ikke er det i Sverige. Denne bevidsthed kan måske komme igennem terapien, men som Jalving spurgte, hvem skal være terapeut? Kurt Eriksson, Sverige behøver inte terapi. Sverige behöver andra politiker. Och så har vi mottagit en långt inlägg från Henrik Grinder. Här kommer bara ett, ett, ett kort utdrag. Hakelius har många poänger. Problemet är bara att han är för myspysig och jag skulle till och med vilja säga feg, men precis så kontroversiell som är tillåtet, vilket han dessutom själv erkänner. Men att koka ner hela den melande svenska extrema propagandaapparaten till en fråga om självcensur och dramaturgi kan bara komma från en inom systemet som inte ser vidden av det hela. Jag håller på dig med, dig med, dig om att Sverige behöver terapi, men snarare chockterapi och det fort. Typ elchocksbehandling av en mycket deprimerad patient. Jag säger mer som Jalving när man läser svenska tidningar. Vad fan är det här? Det är ju en freakshow. Ja, tack ska ni ha. Idag ska vi prata med så många svenskar som möjligt på 55 minuter. De har alla kontaktat Danmarks röst för att berätta vad som händer i Sverige, utom att media och myndigheter verkar förstå. Eller också förstår de precis vad som pågår, men inte vill berätta. Först ska vi berätta om djur igen, men på ett annat sätt än tidigare program. Därefter ska vi titta på klimatpolitiken och hur den förändrar politiker och medier. Sen ska vi prata om häxjakt, syndabockar och olika mål med dialog. Förhoppningsvis får vi också tid att prata med en lyssnare om hur han blev tagen av en demonstration av polisen. Förhoppningsvis, säger jag, för dagens gäster vill absolut gärna berätta och vi får se om 55 minuter räcker denna, denna gång. Annars får vi väl göra ett program mer med öppen röst. Välkomna till Dan Danmarks röst. Mitt namn är Mikael Jarlving och jag älskar faktiskt Sverige. Det du lyssnar på just nu är Danmarks röst. Telefonlinjerna är öppna och du kan ringa på plus 45 20 24 7 24 7. Alltså plus 45 20 24 7 24 7. Eller så skickar du ett sms till nummer plus 45 42 600 24 7. Alltså sms till nummer plus 45 42 600 24-7. Vi börjar med en liten notis från i måndags från Sveriges Televisions hemsida.se. Rubriken heter Hästar skall omhandartas. Ett antal hästar kommer att omhandartas eftersom ägaren inte gör, av, gör sig av med dem trots att han är förbjuden att ha djur. Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat om hand, handlartar ett antal hästar på en gård söder om Sundsvall. Hästägaren är belagt med djurförbud men fortsätter trots det att ha hästar. Hästarna kommer att omhändertas för att sedan säljas eller avlidas. Vad är detta egentligen? Jag vet inte, men jag blev kontaktad av en lyssnare som øh, har skrevet kanskje 50 beskeder på min messenger. Øh, der er tale om en person som øh, vældig gerne vil berette. Velkommen Natty Cole Collins, du er med på telefon. Ja, tak så snällt. Ja, välkomna øh, i programmet här. Man kan ja. ju strax uh, øh, höra din danska accenten, är det riktigt? Jo, det kan man väl nog. Jag, øh, jag förstår mycket svenska, jeg kan svensk och mina många svenska vänner förstår mig mycket bättre idag än vad de gjorde innan. Øh, jag har inga problem med att förgå mig i Sverige. Øh, Myndigheten kan även också förstå svenska och dansk om de vill. Ja, du har, varit, du, har, du, har du har varit bosatt i Sverige i, sedan många år. Øh, ja, jag har varit här sedan år 2005. Ja. Øh, jeg kom til med alt, hvad jeg ægte og havde, og startede et, øh, et jættefint idyl øh, landmiljø i skogen. Men øh, mit lille miljø og min øh, idyl blev forvandlet til det rene helvede. Ja, hør der. Du holder, du holder dyrt, hester og andre dyrt. Jeg tog med min, øh, min kennel og min øh, studeri og har levet øh, som en hver anden normal menneske med sine dyr Og når vi er, prater om EU, øh, så har alle folk jo ret til at rejse ind og ud af dumme landene, som man øh, er EU bekendt med, ja. uden at man skal igennem øh, repræsalier og andet. Men, men det hente tyvärr ikke for mig, og jeg ved, der er mange andre svenskere, som har talat om for mig undervejs, hyd livet var i Sverige, men jeg trodde, det var en, en joke. Mm -hmm. jeg har senere blevet gjort bekendt med, at det var ingen joke. Øh, jeg har været igennem et langt retssystem. Jeg har været igennem en, øh, en utrolig klapjagt øh, for at komme åt mine aktiver. Øh, det handler ikke øh, alt om dyr. Og under denne her processen har jeg even taget øh, del i kontakt til andre, som har været drabbet af systemet. Øh, svenskerne og er jo et, et vældig stolt folk, og har svårt ved at, og, hvad skal man säga, at bekende, at de gør fel. Øh, så det er deres demokratiske holdning til, hur landet skal drives, øh, den er rent specifik. Altså, det har ingenting altså at gøre med, øh, hur du siger, eller hvad du er, eller hvor du kommer ifrån. Øh, denne her myndighed, som øh, omhanterer dyrene, har så stor en magt, så at øh, de slår igenom øh, æven på øh, de retslige øh, sagerne. Altså, Nazi, Nazi, helt konkret så har du fået dyrforbud uden retslig ja. prøvning. Er det, er det korrekt? Ja, jeg har fået dyrforbud for ingenting. Der er ingenting at komme efter i mit hjem altså. Man har... Øh, Øh, man har startet op den her hetsen igennem en grænne, som øh, anmeldte mig øh, og even ville åt mig øh, for min personlige øh, måde at, at være og leve på. Ja. Øh, jeg havde knap nok været i landet i et års tid, så sen kom hun og sagde til mig, at myndigheden var anderledes, og jeg ville blive trødt på myndigheden. Hon øh, havde midler, magt og indflydelse på at få mig væk fra øh, samhället, og jeg fick bara vänta och se. Och som dansker, så är man ju väldigt flexibel, och även tänker, ja, hon var ganska pråder. Men <laughs> kanske hon hade sandt i, vad hon säger. Mhm. För innan jag hade sett mig om, så gick det fyra år med 29 kontroller i mitt hem. Vem, vem kontrollerar øh, ditt, ditt hem och dina, dina djur? I starten gjorde kommunen det som var øh, en vanlig tillsyn, alltså kommunal tillsyn. Ja. Och det funkade egentligen rätt bra. Øh, men sen så skriver de ju ned deras besök, vad de hittar eller hur de nu definierar de här djurtillsynen skriver de ned. Mm. Och de pengarna som står i de papperna följer øh, dyreholderen hele livet igennem. Mm-hmm. Og ifølge retssystemet, så sagde de, om du har tre anmærkninger. Det kan være, om du har et, et søm i væggen, om du har øh, en plastlåg, øh, der er liggende på øh, hårken til hestene. Det kan være ting, som ikke har alt med dyrene at gøre. Mm. Men om dum tykkes, at det er til fare for dyrene, eller om de antager, att det kan vara ett problem längre fram i processen, så kan de slå in. Och om du har tre av de här föreläggande så får du djurförbud kontra vad du än gör och säger och har äh, bevidning på att du inte gör fel. Mm. Nazi, vi har ju pratat äh, øh, tidigare och du, du har sagt att du, du menar att Länsstyrelsen simpelthen tjänar pengar på att konfiskera djur från, från vanliga folk och ja, över øh, hela Sverige. Ja, deras tillsyn gick från kommunen till Länsstyrelsen. Sedan har det varit en øh, stor intäkt för Länsstyrelsen att drabbade den enskilde person med deras djurhållning. Øh, fast den lille menneske jo ingen har mulighed for at blive hørt, øh, hverken i det retslige system eller øh, for den sags skyld mister alt, hvad de ægger har. Og, og de kommer bare og plukker det i forhånd. Mm. Jamen alltså, hur ska vi förstå det här? Är det, är det hänsyn till djuren eh, øh, som, som liksom driver verket framåt? Nej, Många av de djuren som de har tagit, är vad jag känner till, är vanliga, fina, pena, välskötta djur. Äh, øh, även industridjur, äh, øh, hobbydjur, kenneldjur, äh, Kanske en liten familj med bara några enkelte kaniner eller annat. De bara plockar de dyrene direkte från ditt hem. Och när den lilla personen inte kan betala för den tiden, djuren är i uppehåll. För du får alltid en chans på tre veckor till att bekänna att du kanske øh, kan göra indsigelser emot deras händelse. Men det spelar ingen roll, för du får aldrig djuren igen og det er även fast du kan vinna en sorg i det retsliga miljö, så får du inga djur tillbaka. De är redan enten avlivet, döda eller gitt bort. Jamen, vilken, vilken motivation har Länsstyrelsen att, att pressa på, hålla på med den här praktiken? Det har de för att de ska visa deras makt. De tjejerna och de som kommer ut på din plats har, kan skal, hvad der till en utbildning på ett amu kursus i Danmark. Deras utbildning är så låg, deres øh, pædagogik og deres øh, engagement i, hur dyrene trives i det miljø, de befinner sig i, har ingen alls betydning til, hur dyrene faktisk kan have det, om de er i miserabel tilstand. Og de findes der også vældig mange af i Sverige. Så vi, som har fine dyr, skal dække den kostning for det svineri, som andre øh, har med deres dyr. Det är, en, det är øh, ju en ganska, ganska grov anklage øh, øh, mot Länsstyrelsen. De, de driver på med, med en praktik som, som, ska, alltså, som ska finansiera systemet, eller hur? De finansierar ingenting. Det är oss som finansierar deras. Ja. Vi finansierar deras øh, kostnad. Det gør vi gennem vores øh, jyre, som de redan håndplukker. Det kan være øh, vældig, vældig øh, jyre, jyre, altså med fine papre, med stor værdi i borgom sig, som de kan sælge. Når de så har solgt dem til spotpriser, så går de videre med store kostnader imod vores øh, øh private. Øh, altså, vi skal selv betale den her kostnad. Når vi ikke kan det, så tager de vores hyse, og när de har taget och plukket allt vad vi äger har, så tar de även vores lön från banken. Ja, men alltså det är jo, det er jo fantastisk det her. Jeg, jeg ved, jeg, jeg, kunstigt, jeg, men jeg har, jeg har en vældig tæt på mig, som er igennem hele den der processen og har forloret alt, hvad hun ægter havde, endte op med ingenting og sat borger i en lille lægenhed uden nogen ting alls. Två låter har det hun kvar. Jeg ved, at du er i kontakt med andre svensker, som har oplevet det øh, samme sak og har, ja. har, har, har, har oplevet øh, lægenstyrelsens øh, praktik på det område. Ja. Øh, vad, vad, gör ni för att alliera er? Och, alltså, hur, hur kämpar ni äh, øh, mot länsstyrelsen och systemet? Alltså retsligt har vi ju ingen erfaring äh, øh, inomkring området. Det är vissa personer som gör sig äh, idéer om hur de ska komma åt det. Men systemet är en lukket, äh, du kan kalla det en form för en klientel. Øhm, folk ved godt om, at det her foregår, men de vægrer at gøre noget åt det. Varför, varför, den, varför vågar de inte äh, plocka ut den, denna problematik? Jag, jag har aldrig hört om den förr. Nej, nej jag, hörde, jag har heller aldrig hört om det förr. Jag är øh, alldeles chokeret, äh, øh, faktiskt i chock over hele den her øh, processen, at man øh, som EU-borger kommer til et mysigt lille fint land med skog og, og, og, og snille svenskere, og sætteren på ingen tid bliver man øh, jaget som en heks. Og øh, alt sammen handler om dyrene. Altså, jeg har aldrig været med om noget, der er så frugtensvært som det. Og når jeg hørte mine svenske øh, bekendte, som har været igennem den her processen med, kanske endnu værre end i år, for de har forloret deres dyr, Se, deres dyr blive revet direkte ud i foran hændet og slået ned direkte på pladsen. Fine dyr, som aldrig har fejlet noget, ren massakre. Øh, man har brudt ind i hjem og taget børnenes små kaniner øh, for, at de har fået jyreforbud. De står direkte på pladsen og giver dig et papper i hånden og siger, nu har du jyreforbud, nu kommer vi og plukker alle dine jyr. Du har ingen mulighed for at gøre dig imod denne her øh, hvad hedder det, overgreb, øh, som du bliver udsat for. Nazi Cole Collins, har du också haft øh, besök av myndigheterna på, hemma på din øh, grund, ja. på din egendom? Ja, jag har... Kommer de oanmält eller hur, hur, hur funkar det? Ja. Øh, de kommer oanmält och om inte du öppnar dörren för dem så kan de tvinga sig in med polisen. Det sista om besöker... ska, de ska väl ha rätts, rättskännelse för att komma nej, in på din egendom? Nej. Nej, Nej, inte utifrån deras egen version får de gå in om de finner, finner nöd för det. Nej, det passar inte. Jo, de tvinger sig in. De har... Eh, øh, eh, øh, jag hade en hundekunde i mitt hem som var på besök och skulle köpa en hund overnattet för det var långt emellan. eh, øh, altså, ja, ja, ja. Rejsen. Og øh, klokken på morgonen stod de och og, og bankede på efter fyra opfølgningskontrol och bröt in i mitt hem med polisen och överfaller mig. Min overfalder dig? Hur hør, hør, hør, i praksis, hør, konkret, hvad, hvad gør de? de, øh, alltså de foregiver, att de øh, har så stora øh, Karl Blanc så de kan göra precis vad de vill. Ja. Du kan säga nog så mycket, du kan hålla fast i ditt hem är beskyttat. det spelar ingen roll. De bara bryter in. De även sätter upp figurativt eh, händelsesförlopp som aldrig har hänt för att komma åt personen. I mitt tillfälle har de även äh, øh, øh, låtsat att jag har øh, begått äh, övergrepp på tjänsteman under min äh, process i hemmet. Men vad, vad, vad hände? Vad hände? Ja, de bröt in och så äh, tog de mig äh, in i mitt kök. Jag stod i min äh, nattkjol och hade ingenting på mig og tvang sig på min krop og vred om mine arme, som om jeg var kriminel, og kastede mig ja, direkte. Ja, fanden. Jo, det gjorde det dem. Og jeg havde store mærker, og gik på sygehuset og viste op mine mærker øh, dagen efter. Øhm, og jeg gik til polisen, men de lagde ned sagerne. Øh, polisen lægger ned øh, samtlige sager, For de ved godt, at om de skal tage op det her, så kommer der at ske en kæmpe stor proces i Sverige, og folket kommer at vende sig imod staten, og det er det, de ikke vil have. De vil have tyst på folk. Ja, förlåt, jag, jag är lite bit chockerad. Jag, det, det, vi har pratat mm. förr, men jag var inte klar över att det var så dramatiskt i kyrkan. Uh, øh, och alltså att, att där liksom uh, øh, finns en, det verkar finnas en allians mellan polisen och myndigheterna och, eh, och Länsstyrelsen och hela denna, denna djur, djur, eh, djurindustri eh, mm, på, på ett sätt. Alltså, men man, man pratar ju mycket om, om djurmisshandling i Sverige. Altså, der er overligger syn på mishandling og även øh, forsømmelse af dyrene. No. Der findes fire kategorier. Vi har, øh, eller jeg har i hvert fald, jeg har jobbet med dyr hele mit liv, så jeg har set det, der skal ses. Ja. Øh, men der er fire grupper af dem, og de to øh, første grupper er dem, hvor dyrene går et med gulvet, når de er døde. Øh, den anden gruppe er dem, som har mange dyr og kanske lever ikke så øh, rent og pænt, men mere smutsige forhold, ja. og kanske ikke kan overskue deres situation, men i virkeligheden burde måske have lidt hjælp, eller man med tiden kunne begrænse dem, eller hyd som helst. Men, men dum er også med i denne her pulje. Sætterne er der også, som er normale mennesker, har en stor jyreholdning, eller kanske even driver en kendel, udstillingsjyre, eller studeri, eller andet. Ja. Og så er der industrien. Og industrien har jeg jo også set Hydomborg går ud og slår ned, øh, massakrerer jyrene øh, fast, de er fine, raske, velmående. Der er även video på det. Har du, har du prövat att gå till media med, med denne, denne historie? Ingen tør at øh, filme det, øh, ingen tør at berette om det. Vi har en enkelt journalist, som hedder Astrid, øh, som også har været udsat for overgreb i hendes egen hjem. Øh, vi har... Øh, vi har ganska fina människor ibland oss som har fina titlar bakom oss. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om du är advokat, om du är, øh, har haft jobbet med djur, om du är gammal äh, øh, djurveterinär øh, eller hur som helst. Det spelar ingen roll. De tjejerna här har så stor en makt att de kan besluta ihop med deras chefer att när de utfärdigar ett djurförbud åt dig så är det livslångs tid livsförbud du har. Det vill säga, oavsett vilken lagen du flyttar till så kan de klappjakta dig från lagen till lagen. De plockar dina djur. De sikar dig stora räkningar. Vi talar inte om ett par tusen kronor. Vi talar om halva till hela miljoner som de sikar ut jag har papper på det, jag kan visa det vi är många som ställer upp nu och vill visa att så här funkar det. Ja. Nazi Cole Collins, du får många tack för att dela din upplevelse øh, och din, din chockerade øh, reaktion på hela den här, den här problematiken. Tack så mycket. Ja, øh. du... men det är, ju inte, det är ju inte nog. Alltså, de fleste menneskerne säger bara held og lykke og, og, og håber, det må, må bra, og du klarar over dig. Jag förstår, jag förstår. Ja. Ah, men jag förstår, kanske vi kan göra ett program mer om ja. denna problematiken. Ja. Eh, jag tycker det var väldigt bra att ha essensen kokt ned här på, på, på radion och mm. Øh, vi, vi, vi, vi håller kontakten. Eh, du ska ja. ta, tack så mycket. Det här är Danmarks röst Lyssna på FM via radio24syv.ek eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, eh, nu har vi en eh, ny eh, lyssnare i Yemen, Jakob Nordangård. Är du där? Är du kvar, är du kvar Jakob? Ja, jag finns här. Ja, ja. Du är doktor, doktorand på Linköpings universitet. Och du känner Jag är doktor nu, så att, ja, doktor jag har disputerat. Ja, väl, väl. gratis, ja. gratis. Du känner dig tystnad av politiker och media i relation till klimatpolitikens framväxt. Hur eh, och varför eh, känner du dig eh, tystnad? <clears throat> Ja, <clears throat> jag, har, jag kanske har upplägg till en ren thriller egentligen <clears throat> med allt som eh, har hänt sen jag började titta på den här frågan. Ehm, jag skrev, eh, det jag disputerade i, det var en eh, avhandling om EUs biodrivmedelspolitik för december 2012. Mm. Mm. <clears throat> Och, och, den <clears throat> skrev jag ett kapitel. Jag ställde mig, jag ställde mig liksom den ganska farliga frågan som jag upptäckte sen. Eh, varifrån, var uppstod klimatfrågan? Liksom vilka var som drev den? Vilka aktörer var med? Yeah. Vilka nätverk var inblandade? Och, eh, jag hade tänkt att göra en liten, liksom, ja, fem sidor eller någonting om det här. Mm -hmm. <clears throat> Men det blev 50 eh, sidor drygt <clears throat> om det här, för att det var så otroligt fascinerande att gå bakom och eh, följa frågans framväxt. Sådär. Mm. Eh, men det här var, och jag, jag kan säga så här, ja, klimatfrågan är så pass eh, ja, stigmatiserad. Man, man kan knappt... Eh, åsiktskorridoren är så snäv, så att det jag gjorde här, det var att jag egentligen inte sa någonting om eh, att jag trodde på eh, att män, människans roll i klimatförändringar. Eh, jag tog inte ställning till det, utan jag tog bara reda på var började det för någonstans. Ja, ja, liksom, liksom vetenskaplig... Eh ja, premiss. Ja, alltså, vi, vi, vi måste fråga, till allting. Ja. Ehm, men eh, <clears throat> när jag väl eh, disputerade så vägrade universitetet, eller informationsavdelningen, att släppa pressrelease. Nej. Ehm, och eh, det var även en mm, EU-politiker som i bakgrunden försökte att påverka betygsnämnd. Eh, för att eh, jag inte skulle bli godkänd på den här ja, ja. Eh, jag disputationen. Eh, och jag var även med om en, jag har varit med om en hel del andra saker på vägen eh, där man har på något sätt försökt eh, förhindra mig att komma fram. Ehm, hur, hur, det, alltså, hur du blivit förhindrad att komma fram? Alltså undervägs medan du, du skrev din, din avhandling? Ja, även, även under, när jag skrev avhandlingen så mm. stötte jag på patrull och bekymmer. Men det är speciellt i samband med att jag eh, blev klar med den. Eh, och senare så gick jag vidare med och eh, eh skrev en bok, ja. Domedagsklockan, som jag medförfattade till. Och där tog jag också upp det här, eh, frågans framväxt. Ja. Eh, egentligen en, en utökad version av det jag skrev tidigare. Eh, och det här Ehm, vi lyckades faktiskt då med konststycket att få in en debattartikel i DN kring det här. Va, va, vad hände? Ehm, vad sa du? Eh, vilken avistidning? Eh, Dagens Nyheter. Okej. Okay. Ja. Eh, och det här, och i samband med den här lansera boken också så eh, fick jag, blev jag inbjuden till eh, en bokenförfattare. Mm ett tv-program i Sverige eh, mm. där man får, eh, ja, <clears throat> där man blir intervjuad om eh, eh, nyutkomna böcker. och <clears throat> det här var en mycket märklig upplevelse när jag kom dit. För jag fick väl en ganska <clears throat> omild behandling där egentligen allting handlade om att eh, förlöjliga <laughs> mig snarare än att, att eh, fråga mig vad min bok handlade, vad det här kapitlet handlar om. Mm. Och, eh, jag blev ganska så, väldigt hårt ansatt. Mm. Men jag svarade ganska lugnt i det här. Eh, däremot så, men det kändes lite som att sitta i den sovjetiska statstelevisionen och eh, ifrågasätta Marx och Lenin. Mm-hmm. Eh, mm. Mm. I de, de 50 sidor du har skrivit om, om aktörerna och nätverken som driver framåt øh, klimatfrågan, øh, vem har du, vem har du utspecificerat? Øh, vem, har, har du kritiserat någon speciellt? Eller, alltså, vilka aktörer har du liksom beskrivit? <clears throat> Ja, det var det, var det som var som lite överraskande då i det här. Det var kopplingen främst till USA. Eh, men också till eh, Sverige. Ja. Sverige och USA fram är de nationerna som har drivit det här mest, den här frågan. Mm. Eh, och det var överraskande att se vem som låg bakom, för jag har kollat då vilka var det som finansierade ja. eh, hela den här apparaten från början. Eh, och vilka eh, forskare drev det. Och då är det en allmän uppfattning så här att Big Oil, det är de som ligger bakom klimatskeptikerna och finansierar dem för att eh, sprida, eh, ja, sabotera hela den här klimatprocessen. Just det. Men eh, <clears throat> det jag upptäckte det var att, ja, Big Oil var med där med från början i eh, finansieringen. Bland annat genom ett antal olika stora amerikanska stiftelser. Mm. Det var genomgående. Eh, från när jag följde, följde, hur frågan uppstod och så gick jag igenom alla konferenser och eh, <clears throat> hur det här väcktes politiskt. Och hela tiden hittade man samma aktörer bakom som pushade för det här. Normalt så, eh, så hänvisar man... Ja. Normalt så hänvisar man pressen och media hänvisar till den konsensus som finns eh, hos eh, FNs klimatpanel. Och den konsensus ja. den får man inte att den får man inte diskutera. Den, liksom, den är mycket accepterad och de, de menar att kunna bevisa vetenskapligt att, de har rätt att klim, klimatfrågan øh, är, är liksom, äh, øh, kun kan besvaras på ett sätt. Ja. Det var, det, det, var, øh, det var just det som du ifrågasatte med din, med din avhandling. Eh, ja, jag ifrågasätter egentligen inte något konsensus. Okay. Eh, eller jag, jag ifrågasatte inte klimatfrågan i sig. Va? Mm. Utan det jag var intresserad av det var vilka som drev fram den och ja. vilka intressen det var ja. och vad de egentligen ville genomföra med, med klimatpolitiken. Och vad, vad, vad var det, där då, din, konklusion? Ja, det är att äh, <clears throat> det här ligger inom kontexten att stärka FNs makt Eh, och även då EUs makt. Mm. För EU har varit väldigt drivande i den här frågan. Mm. Eh, så fort den egentligen blev, ja, kom upp på FNs klimatpanels agenda. ja, Vad, var är EUs e intresse i att driva fram, framåt denna, denna klimatfråga? Vad är, intressen, hos EU för att göra så? EU ser det, det handlar ju om makt mycket det här. Mm. Att stärka sin egen makt. Eh, där många fall, jag, jag har också följt hur man då eh, egentligen kollar på beslutsgången eh, och hur man motiverar olika beslut. Och då kommer klimatfrågan hela tiden fram som ett motiv för att man, ska, man hänvisar till eh, stormar och översvämningar och annat. Eh, för att motivera dagsaktuella beslut som man vill få igenom. Mm. Så det här har varit... Eh, och det har hela tiden handlat om, ja, en stor del i alla fall, hur man ser klimat och miljö som gränsöverskridande problem och det kräver, kräver då internationellt samarbete. Och därigenom så vill man se till att stärker man de internationella organisationerna, FN och EU. Det här är det, det beskrev jag i det här kapitlet. Eh, också hur en del eh, ville eh, inte bara ge mer makt utan kanske till och med forma en slags världsregering kring det här. Mm. Också oerhört kontroversiellt. Va? Men, eh, det fanns även, jag gick igenom det här noggrant och det, liksom, allting finns väldigt noggrant dokumenterat. Va? Det är ju, här ju, det är sånt som är beskrivet i EU-dokument och FN-dokument. Mm. Eh, så det är inga, inga konstigheter egentligen. Men det blev, bara att man sa det, så blev det en väldigt, ja, eh, jag blev till och med svartlistad på det här. Ja. Har du haft problem med efterföljande att, att, att, att eh, hitta jobb? Ja, det är inte lätt på ett svenskt universitet eh, att få jobb när man går ut med de här sakerna. Eller när man på något sätt, jag, får kanske, jag kanske har fått en en stämpel. Så någon har gett mig en stämpel om att nu är jag si och så. En förnekare eller mm. konspirationsteoretiker mm. Mm. eller mm. alla möjliga sådana tillmälen får man. Eh, trots att, eh, ja, det är bara att läsa min avhandling och den blev godkänd. Alltså. Ja. Jakob Nordengård, eh, jag hoppas du, hoppas du vill eh, stanna kvar på telefonen. Vi har vi har just nu en annan uh, lyssnare i Yemen som pratar om samma sak, uh, delvis i varje fall. Lena Krantz, ja. har jag dig med på telefonen? Lena Krantz? Ja, ja, jag är här. Ja, välkommen hej, øh, hej. till programmet. Uh, du Tack. driver Sveriges största klimatblogg, klimatupplysningen.se. Ja, inte ensam. Vi är <laughs> ganska många, åtta, nio stycken som skriver. Ja, kan du berätta lite, ja. vad, vad, vad, vad, vill ni? Vad, vad jobbar ni för? Och vad är problemet eh, som du gärna vill berätta för oss i Danmarks röst? Eh, ja, egentligen så ringer jag ju inte som företrädare för klimatupplysningen utan mer som privatperson, så att mm. säga. För eh, en sak som jag är väldigt eh, bekymrad över Eh, det är public service i eh, Sverige. Det är ju SVT och Sveriges Radio ja. och så vidare. Och de ska ju bedriva, de ska rapportera sakligt i ja. de här sakerna. Och även då vad gäller klimatet, ja. givetvis. Och eh, det anser jag att det gör de verkligen inte. Utan de överdriver klimathotet och går långt utöver vad IPCC skriver och, och så vidare. Då. Mm. Och då har vi ytterligare ett problem. Därför att om man nu upplever att de inte fullgör sin uppgift så eh, kan man anmäla ett program till någonting som heter Granskningsnämnden. Ja. Eh, men att granskningsnämnden fungerar inte idag vad gäller klimatet. De ska ju vara någon slags eh, medborgarnas skydd kan man säga. Ja, just det. Eh, men idag så om man anmäler ett eh, program som handlar om klimatet och det verkligen, man kan verkligen visa att ja, men det här är så otroligt överdrivet och det är inte det är mycket mer än vad IPCC skriver. Mm. Så eh, man får, det blir aldrig fällt helt enkelt utan man får något slags artigt copy-paste-mail där det står IPCC fastslår att bla bla bla bla bla. Ja. Och, och problemet är lite grann här att då kan ju... Eh, alltså det blir ju öppen dörr för journalisterna att säga i princip vad som helst ja. vad gäller klimatet Då överdriva hur mycket som helst. Så det funkar och inte? Medborgarna har. Så det funkar inte? Så, så själva nämnden, den funkar, funkar inte? Nej. Nej, systemet fungerar inte längre. Och, anser jag då. Och, och problemet är att man kan ju inte överklaga granskningsnämndens beslut heller. Mm. Eh, så man sitter ju liksom fast, så att säga. Ja i, i, i en, en, en, en øh, ja, en, en, på ett sätt att beskriva problematiken. Det finns kun ett sätt. Mm. Men Lena Krantz, øh, du, du säger att public service-medierna överdriver øh, klimathotet. Mm. Alltså, hur kan du säga så? Alltså, vad, är din, vad, är din, vad är din dokumentation för denna anklaga? Eh, ja, exempel. jag kan ju ta några exempel. Då. Ja. Och, eh, det var ett eh, tv-program på SVT e då som hette Korrespondenterna. Mm. Och eh, då hade man ett reportage om eh, Mekongdeltat som eh, då äts upp av havet, så att säga. Mm. Och eh, det är helt korrekt, så att säga. Det, det är så. Eh, och man visar då en väldigt dramatisk eh, bild med en fiskare, tror jag han var, men i alla fall en bybo då som står hon, eh, journalisten och den här mannen står i en liten båt och han pekar ner i vattnet. Där låg våran by. Och, ja, så vidare liksom. <laughs> det är som en scen från hämtad ur Waterworld eller någonting. Ja, ja. <laughs> ja, du förstår, det är lite så dramatiken kan liksom rulla på. Och eh, men det, det visar ju sig, eller liksom, om jag börjar kolla upp det här så visar det sig att den största anledningen till att havet äter upp eh, landet så att säga, det beror på att det här är ett eh, delta helt enkelt och om deltat inte får påfyllning av sediment eh, från floden då, då händer det här egentligen. Det är liksom den största anledningen till att det händer. Och anledningen att eh, floden, eller det här deltat, inte får sediment, det beror på att man har byggt eh, vattenkraftverk och dämt upp floderna längre upp, så att säga. Mm. den största anledningen är inte alls klimathotet, så att säga, eller har ingenting med klimatet att göra. Det är människans påverkan förvisso, men det har ingenting med klimatet att göra. Nej, men man får väl och, säga journalister, de är inte bildade människor. De, de øh, har bruk för, därför behöver de dramatik och dramaturgi för att berätta eh, øh, vad de tror de ser. Ja, och så är det ju fel bild då. Ja. Och då får ju människor helt fel uppfattning. Ja. Och man kan inte få det dömt, så att säga, eller fällt i granskningsnämnden. Jakob, att, øh, och det här matas ju på. Alltså jag kan ju sitta här resten av programmet och berätta om olika överdrifter och felaktigheter som de har gjort sig skyldiga till. Mm. Och eh, ja, men, men vad ska man säga liksom? Jag vet inte riktigt. Vetenskapens värld började en programserie som de hade med att visa riksdagshuset halvt under vatten. Och, och då ska man komma ihåg att i Stockholm så har vi ju en landhöjning. Eh, alltså, det blir mindre, eller mer och mer skillnad mellan Saltsjön och Mälaren. Mm. Inte mindre. Mm. Ja, och så vidare och så vidare. Jakob Nordengård, liksom- är du kvar på telefonen? Jajamän, jag är kvar. Lys lyssnar du med? Alltså, kan du eh, igenkänna den, denna bild, denna beskrivelse av, av äh, svensk journalistik när det kommer till klimathotet? Ja, <clears throat> ja jag håller ju med om den, definitivt. Det är ju Ehm, och därpå, det, är ju, det är ju egentligen samma sak inom, eh, inom politikens värld också. Då. Att, eh, där, gör, där gör man, tar man också fasta på det här hela tiden, att de här överdrifterna. Hela tiden överdrifter. Ehm, men där är snarare att man ofta eh, lägger till efterhand att vi har inga bevis för att det här sker nu, men om vi inte gör någonting så kan det här bli mer frekvent i framtiden. Ett vanligt, vanligt sätt där. Ja, vad får man göra? Alltså, Lena Krantz har äh, medverkat till klimatbloggen Klimatupplysningen. Du, du äh, pratar öppet nu i Danmarks röst. Vad får svenskar göra för liksom, att, att, att, att jobba emot denna tendens att allting blir över, över, överdrift när det gäller klimatet, klimatfrågan. Vad, får man göra? Jag, jag frågar bägge, både två, Lena och Jakob. Eh, jag vet inte vad man ska göra riktigt. Eh, därför att saken är ju den att det blir väldigt, man kan på ett sätt överklaga granskningsnämndens beslut och då skickas det vidare till förvaltningsrätten. Mm. Men saken är ju den att då blir ju allting, det blir en väldigt stor sak av det. Och eh, varje enskilt litet program det är ju inte en stor sak egentligen, utan det är den sammanlagda bilden av att all, de alltid överdriver eller ja, de är inte sakliga helt enkelt. Nej, nej. Eh, och det blir den här totala bilden och det kan man ju inte riktigt, jag vet inte hur man ska liksom få det till förvaltningsrätten, för det är ju det som är det intressanta, inte varje enskilt program. Vad säger du, Jakob? Ja, ja det, det, jag tror att det, det, är definitivt inte något lätt att göra någonting åt det För det här handlar ju lite om medialogik också. Mm, eh, mm. Att, att det, naturligtvis får man olika scenariobilder av framtiden så så tar man ofta det värsta. Det som, som syns utåt och det vill man som tidning också, eller som, som, eh, som media. Ja, kanske det finns en need... Som når ut med sitt budskap. Och ja, det, så ja. det gör ju alla, det är, som är politiker också. Man överdriver problemen så mycket som det bara går för att människor ska lyssna. Så det är väldigt, väldigt svårt att komma åt det. Eh, klimatfrågan tror jag att den kommer att, eh, i takt med att, att människor inte längre skräms av budskapet. Om, om man ser att ingenting händer med klimatet. Att eh, därför det finns ingen täckning bakom det. Då kommer det bli en mättnad och människor kommer tröttna på det till slut. Och då kommer istället en, en annan fråga komma upp eh, som, som kommer utgöra kanske det nya hotet. För det är på något sätt... Det behövs det nya hotet, ja. Det behövs ja, nya att, vi, att vi skräms. Eh, vi blir skrämda av hot och, och det är något som används väldigt mycket. Det använder politiker använder det. och Väldigt många andra också. Ja. Vi vill bli skrämda, så därför ja, det finns någon slags behov av det. Jakob Norrengård, tack så mycket för att medverkan i Danmarks röst också. Lena Krantz, tack så mycket mm, för din medverkande. Mm. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio24syv.ek eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Pratet om, eh, om och klimathotet och tidigare pratade vi om om djur, djurförbud och Länsstyrelsen. Uh, nu ska vi snacka om um, med Mikkel Ørsted Holm. Är du, ja, med på, hallå? hallå, är du med på telefonen? Jag är med på telefonen, ja. Ja, har du lyssnat till programmet eh, hittills? Det har jag gjort, inte idag dock, men alla andra dagar. Ja, vad bra, vad bra. Ja, vi har pratat om, om olika saker, men, men jag vet att du har kontaktat Danmarks Röst för du, du har hänvisat till att svenskarna har en bild av de, de vill gärna, gärna vara de ideala människorna. Och kanske också det kan, kan, øh, kan förklara varför klimatfrågan har blivit drivet framåt Øh, på ett helt speciellt sätt i Sverige och i, i USA. Eh, øh, vad menar du med att, att svenskarna har en bild av att de gärna vill vara det ideala människor? Ja, alltså, nu var det ju egentligen en annan fråga som jag, som jag hade kontaktat er, ja, men, ja. men det, finns ett samband, det finns ett samband mellan de här sakerna. Jag, det, jag, det jag tyckte var intressant att, att, att prata om, det är mer om det här privata samtalet man kan ha. Ni har, nu har du pratat med, med dina tidigare lyssnare om det offentliga samtalet, men, ja. men i det privata samtalet så upplever jag då som är dansk och har bott i Sverige i 15 år nu att, eh, mm. att, att, eh, att det finns en väsentlig skillnad på sättet man, man för ett samtal på danska och på svenska. Ja, hur det? Um, och det här, det här ehm, gör att vi ofta ibland, eller ibland har svårt att mötas som danskar och svenskar i, i det privata samtalet. Mm. Eh, man ska förenkla det, eller det här läste jag i en tidningsartikel för en fem år sedan och det, det, det gav mig svar på en del frågor. Men om man ska förenkla det lite så kan man säga att man i, i det privata samtalet, mötet eh, mellan två människor på svenska, så, så har man ett mål och ett annat mål i det privata samtalet på danska. Mm. Eh, det målet med samtalet mellan två svenskar, det är oftast en, en, eh, en förenkling. Man, man vill uppnå ett möte mellan samtalets två partner och det, det mötet det sker allra bäst på svenska genom att man förenklar mhm. saker. Mm. Man mm. spetsar till det, eh, eh, samtalets innebörd eller samtalets innehåll. Och då upplever samtalets partner att man möter varandra, man, det uppstår ett möte där, där man i det privata samtalet på, på danska då eh, upplever mer ett möte genom eh, det mångfacetterade eller det utvecklade eller det... Ja, man, man, man, man signalerar att man har ett möte med varandra genom att, att utveckla argumentationen och dialogen på något sätt. Mm -hmm. Mm -hmm. Och danskarna, de liksom gillar det komplicerade. Är det så? Ja, I en privat jag upplever det lite grann. Och, ja, precis. Man, man, där uppstår mötet när det får en komplexitet. När man på svenska vid middagsbord eller i ett socialt sammanhang så upplever man att mötet blir som allra starkast när vi är överens och när vi har hittat en förenklad kontenta och, och liksom eh, fästnar vid. Jag har, har, märkt det här väldigt mycket i, i mitt jobb som lärare. Jag undervisar vuxna unga människor. Och, um, Eh, där, där har jag hamnat i en situation väldigt, väldigt ofta där eleverna liksom sliter sig i håret och säger men, men kan du inte bara ge oss en, en, en enkel version av det du försöker säga? Ja, jag, <laughs> jag har inte riktigt de redskapen. Jag, jag, jag, jag, jag tycker att eh, innehållet bäst förmedlas när det blir lite mer komplext. Då, då. Mm -hmm, mm Så alltså, det är dina upplevelser med, med unga svenska eh, studenter eller elever? Ja, överlag. jag är 42 år själv. Jag, jag, tycker överlag att de här dragen på något sätt karaktäriserar det privata samtalet i grova drag givetvis, men var, var jag än går. Alltså att man, man möts i, i, i det förenklade innehållet som vi mm. båda två, framförallt kon, konsensus, va? Alltså när vi båda två är överens. Då är båda parter glada. <laughs> Men alltså på danska kan man uppleva att då blir samtalet banalt på något sätt. ja. Då vill man inte vara i samtalet. Precis. Precis. Men alltså, vad, vad händer om man inte äh, accepterar denna förenkling i den privata samtalen? Vad, vad, vad händer då? Ja, då blir man lite av en, alltså, man blir lite av en social outcast om man <laughs> hela tiden är den som rör om i grytan så att säga. Ja och, och där man får börja någonstans är där, det blir det här med de människorna om de ska vara med i samtalet, att de tillför något eget och liksom rör om i grytan då. Och då passar man inte in längre, eller där blir man en syndabock, eller hur? Man riskerar ja, att bli en syndabock. Man, man, precis, man är, den som, man är den som liksom ställer till det. <laughs> eh, jag, jag funderade mycket på vad det här beror på. Jag, jag tror att, tror att eh, den här, den här gamla frasen, folkhemmet på svenska. Det, galion, folkhemmets galjonsfigur, det är den skötsamma svensken. Det är den som, som gör som han ska. Han, han har eh, sjövästen på när han seglar sin båt. <laughs> Han, det får ju oftast ganska nästan humoristiska drag det här att, ja, eh, ett exempel är att alla svenskar handlar sina öl och sin vin. Ja. Jeg tror, at forbindelsen er øh, forsvundet øh, med øh, Mikkel Ørsted Holm. Han var plotter om, om, om de två skillnaderna, mellan dansk och svensk logik när det kommer till den privata samtalen. Att svenskar gillar förenklingen medan danskarna gillar det komplexa. Vi har en uh, lyssnare med dig med på linjen. Det är Olle Ljungbäck. Bäck, förlåt. Uh, är det riktigt, Olle? Ja, ja. Ja, vad bra ja, du ville komma. Ljungbäck. Din, din forbindelse fejler ingenting. Nå? Ja, det er bra. Jo. Du vil, øh, du vil gerne berätta en sak för oss, för danska och svenska ja. lyssnare. Vad är det? Vad är det? Jo, vad jag vill ha sagt här, det är att med ordningsmaktens, mediernas och de politiskt korrekta stöd tystas åsikts- och yttrandefriheten. Ja efter att ha anklagats för hets mot folkgrupp alternativt hädelse när jag använt mig av min grundlagsenliga rättigheter har jag nu blivit frikänd. Och då ska jag berätta om händelseförloppet. Ja, tack. Fredagen den 16 maj stod jag vid Rådhustorget i Gävle med en skylt där jag redovisade en del av det pris Sveriges medborgare får betala för massinvandringen. Och på min skylt stod det accelererande brottslighet som mord, rån, våldtäkter, hedersvåld, kvinnoförnedring, en religion jämförbar med nazism, arbetslöshet. När jag stått på platsen ungefär i 45 minuter kom ja. plötsligt två poliser och tog mig bryskt i armarna. Ja. Det, hör till saken att jag är 82 år okay. och förde mig därifrån till ett kvarter längre bort. Där förhörde de mig kortfattat och jag fick lämna min skylt ifrån mig. På min fråga varför blev beskedet att någon anmält mig för hets mot folkgrupp alternativt hädelse. Ja. Samtidigt med att jag stod där jag har inte, stod Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och talar. Jag har inte alls med honom att göra. Men jag kan nämna att det, då, under den tiden stod ett antal vänsterextremister genom tjut och skrän och dansade på valstugornas tak och störde alltihopa. Det anmärkningsvärda är att här står en 82-årig medborgare som till och med tilldelats plats av polisen och med stöd av grundlagen lugnt håller en skylt på vilken han markerar sin åsikt mot vissa problem i samhället ja. hindras att göra detta. En vecka efter detta så fick jag besked om att jag kunde hämta min skylt och en månad senare fick jag veta att jag var helt fri. Det föll inte under allmänt åtal det som jag hade gjort. Men lik förbaskat så fördes jag därifrån och de här vänsterextremisterna skränade, ta honom, ta honom, ta honom. Mm. Så ser yttrandefri och åsiktsklimatet ut eh, i, i Sverige idag. Det är alltså inte mindre allvarligt än McCarthyismen var under 50-talet. jag har tidigare fått skriva i ett 25-tal tidningar regelbundet. Men när jag börjar kritisera utan att använda okvädingsord, rasism eller någonting annat så har jag nu inte möjlighet att skriva i nästan en enda tidning. Mm. Från 25 till 0. Olle, Olle, Olle, Olle Ljungbäck, var det, var det första gången du var på en eh, demonstration? Nej, jag, jag brukar själv gå ut. Jag går inte i andras demonstrationer, utan jag brukar gå ut med min skylt. Okej, okay, ja, ja. Och det hör till saken att tre månader tidigare stod jag med nästan samma skylt. Men då hade jag en ännu starkare skylt, för då hade jag skrivit att islam jämförbart med nazism. Mm. Men det tog ingen mig. Det tog ingen dig? Nej. Så det är, bara, det är bara allt som har med invandring som liksom är, är, är ja, provocerande? Ja, ja, ja. Så att i, idag lever vi... Ja, man kan jämföra det med eh, Sovjetunionen eh, eh och, eller Östtyskland under den värsta eh, tiden av eh, åsiktsförtryck jag, jag, jag tar inte till nu. Utan, och jag, jag får alltid beröm för att jag är kunnig, jag är sanningsenlig, jag använder ett väldigt hyfsat språk, aldrig rasistiska eller eh, främlingsfientliga inslag. Ola Ljungbäck, du ska ha många tack för, för din berättelse här. Ja. Uh, du får kanske lyssna på måndag, Då pratar vi om, om jag inte huskar fel, pratar vi om islam uh, i, i programmet. Ja. Øh, på måndag i nästa vecka. Øh, Kanske du är intresserad. Tack så mycket för din medverkan. Ja, øh, det var Ole Ljungberg som berättade om, om en, en, en incident i Gävle. Imorgon så ska vi prata om ett annat svenskt tabu, nämligen avkristningen av Sverige som bland annat svenska kyrkan håller på med. Lyssna klockan 10.05 imorgon på Danmarks röst. Mitt namn är Mikael Jalving. I tekniken satt Jesper West. Hej då. Du har lyssnat på Danmarks röst med programledaren Mikael Jalving. Vi sänder varje vardag klockan 10 till 11 och vill du följa oss så gå in på Facebook, Danmarks röst.